Ավազանկարչությունը արթերապիայի ճյուղերից է, որը Արցախ հասավ Հասմիկ Արզանյանի միջոցով։ Թերապիայի որևէ տեսակ Արցախում դեռևս զարգացած չէ։ Հասմիկը եղավ առաջինը, ով մտածելով իր երեխաների եւ արցախցի մյուս երեխաների հոգեկան վիճակի մասին, սկսեց ավազանկարչության դասընթացներ։ Կան մարդիկ, ովքեր պատերազմից հետո կոտրվեցին, եւ կան մարդիկ, ովքեր նորից ոտքի կանգնեցին եւ օրինակ ծառայեցին նաեւ մյուսների համար։ Հասմիկը համոզված է, որ Սալավա լավագույն միջոցն է երեխաներին սթրեսային վիճակից հանելու համար եւ նրանց ապրելու նոր շունչ տալ։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում տեսնելով իմ եւ մյուս երեխաների հոգեուզական վիճակը, հաստատակամ որոշեցի մի այնպիսի ծրագիր իրականացնել, որ Արցախում երբևէ չէր իրականացվել ու որի կարիքը խիստ անհրաժեշտ էր։ Ծանոթացա արթերապիային, հասկացա, որ արթերապիան բազմաճյուղ է, ավելի մանրամասն ուսումնասիրեցի հենց ավազաթերապիան եւ ավազանկարչությունը հենց ավազաթերապիայի ենթաճյուղ է։ Երեխաների երևակայությունը զարգացնող ծրագիր է ու երեխաները բավականին հաճույքով խաղում են ավազի հետ, ստանում են հետաքրքիր պատկերներ Իհարկե մենք կիրառում ենք բավականին հետաքրքիր տեխնիկաներ, որոնք եւ զարգացնում են երեխային եւ նրա երևակայությունը եւ տարածական մտածողությունը, երեխային ստեղծագործ է դարձնում ու երեխաները հասկանում են, որ յուրաքանչյուր երեխա կարող է ինքն էլ ստեղծագործ լինել, այսինքն բացահայտում ենք ստեղծագործ միտքը ու երեխաները ավելի ինքնավստահ են դառնում եւ նյութն է բավականին շատ հաճելի է։ Thank you Ավազանկարչություն ասելով հասկանում ենք, որ գլխավոր դետալը ավազն է, որի հետ հաճելի է աշխատել ձեռքերով։ Իսկ լուսավորվող սեղանն էլ ավելի է գեղեցկացնում երեխաների կատարած աշխատանքները, դա էլ նրանց հիացմունք է պատճառում։ Ավազանկարչություն զբաղվելու համար ուրեմն մեզ պետք է ավազանկարչության սեղաններ, դրանք հատուկ լուսավորվող սեղաններ են եւ հատուկ ավազ ինքը հատուկ չափեր ունի կոնկրետ ավազանկարչության համար, այսինքն հենց ավազը դրսից է բերվում, բավականին թանկարժեք նյութ է ու շատ հաճելի։ Երեխաների նկարներով կարող ենք հասկանալ նրանց հոգեկան վիճակը։ Հասմիկը նրանց հետ աշխատելիս տալիս է իր հանձնարարությունը եւ օգնում նրանց կատարման ընթացքում։ Իսկ հանձնարարությունները միայն պոզիտիվ են լինում։ Հասմիկը փորձում է նրանց մեջ սերմանել միայն լավ որակներ։ Հիմնականում փորձում ենք երեխաների հետ դրական պատկերներ ստանալ, այսինքն եթե նույնիսկ երեխաները ցանկություն են հայտնում ինչ որ մի քիչ ավելի բացասական կերպարներ նկարել, մենք նրանց շատ հետաքրքիր ձևով, հատուկ ձևերով նրանց ուղղորդում ենք դեպի դրական պատկերներ ստանալուն եւ այսպես նույնիսկ արև նկարելու համար խորհուրդ է տրվում ոչ թե կիսատ արև, այլ լրիվ արև նկարել, քան քանի որ դա էլ արթերապիա հա, մելի խորթանշական է, քանի որ արևը պետք է միշտ լայն լինի, մեծ լինի, ու դա էլ հա ինչ որ նշանակություն ունի, այսինքն յուրաքանչյուր պատկեր, որ երեխան նկարում է, կապ ունի ենթագիտակցորեն խիստ կապված է իր այդ պահին զգացողությունների հետ։ Դրա համար փորձում ենք երեխաների հետ հիմնականում դրական կերպարներ ստանալ, ու այդպես հիմնականում ծառ, արև, բազային այդպես պատկերները ստանում ենք դրանց միջոցով Պարապմունքները անցեկացում հիմնականում խմբակային հիմունքներով, իհարկե նաև որոշ դեպքերում ծնողի հետ պայմանավորվածություն ունենալու դեպքում աշխատում ենք նաև անհատական հիմունքներով։ Ունենք նաև առաջին ճանաչողական IT հնարավորություն։ Երեխաները գալիս ու ծանոթանում են ավազին, որ เป զի հասկանան կարող են ուզում են ավազի հետ աշխատել թե ոչ, իսկ արդեն խմբում լինելու դեպքում, երբ որ արդեն ձևավորված են խմբերը, մենք աշխատում ենք հատուկ զարգացնող ծրագրով եւ երեխաները բավականին մեծ հաճույքով մասնակցում են դասընթացներին, քանի որ յուրաքանչյուր դասի ժամանակ նոր զարգացնող վարժություններ, նոր զարգացնող տեխնիկաներ ենք սովորում, որը բավականին հեշտացնում է երեխաների համար նկարչությունը։ Օրինակ, երեխաները զարմանում են, թե ոնց կարելի է վարկյաների ընթացքում ծառ նկարել կամ այսպես ինչ որ մի, մի այլ հա, թեկուզ արև նկարել, քանի որ նկարչության հասարակ նկարչության ժամանակ բավականին երկար ժամանակ է անհրաժեշտ լինում եւ նաեւ միջնորդ վարդավորող գործիքով են աշխատում կամ մատիտներով, վրձիներով, ներկերով, իսկ ավազանկարչության մեջ չկա որևէ միջնորդավորող գործիք, այն բոլոր գործընթացները կատարում ենք հենց մեր մատերի միջոցով։ Այսինքն մեր մատերը եւ մատիտ են, եւ ռետին են, եւ կանոն են, եւ նույնիսկ մկրատ, քանի որ ունենք նաեւ կտրելու տեխնիկա, ինչը երեխաները շատ հավանում են։ Այսինքն զարգացում է եւ զարգացում է մանր մոտորիկան եւ երևակայությունը եւ ստեղծագործ միտքը։ Այդ բոլորը իրար հետ միաժամանակ ունենք նաեւ մի շատ հետաքրքիր տեխնիկա, ինք կոչում է երկու ձեռքով միաժամանակ նկարելու տեխնիկան։ Այս տեխնիկա, ասեմ, բավականին զարգացնող տեխնիկա է, քանի որ ակտիվանում է երեխայի երկու կիսագնդերը՝ աջ եւ ձախ։ Երեխան ավելի ուրախadir, ավելի զարգացած է դառնում հենց այդ տեխնիկայի շնորհիվ։ Երբ որ նկարներն արվում են մատիտներով, յուղաներկով կամ այլ միջոցներով, դրանք պահպանվում են։ Ավազի դեպքում դրանք կորչում են, բայց հասմիկը սրան էլ է լուծում գտել։ Հենց երկու օր առաջ նման բան դեպք հանդիպեցինք, հա, պարապմունքների ընթացքում, երբ որ երեխաները ստացան հրահանգ էկրանը մաքրելու, որ պետքա նոր պատկեր ստանան, նրանք ասացին ափսոս է, <laughs> չենք ուզում մաքրել էկրանները, քանի որ շատ գեղեցիկ է ստացվել։ Տեսեք, երբ որ հեշտ է ստացվում պատկերները ու միաժամանակ գեղեցիկ երեխաները այնքան ողջավորված են լինում, որ չեն ուզում մաքրել էկրանները։ Ես նրանց հանգստացրեցի, որ մենք կարող ենք լուսանկարելով պահպանել, իհարկե նույն էֆեկտը չեն կարող ստանալ, ինչ բնական է, բայց բայց ամենայն դեպս այդպես կարող ենք նաև պահպանել նկարները։ Նաև այդպեսի մի դեպք եղավ, երբ որ տղա երեխայր ասեց, ես ուզում եմ իմ հետ տանել տուն, <laughs> ասում եմ այդպես հնարավոր չի լինի, ասաց շատ գեղեցիկ է, պետք է տուն տանեմ իմ հետ։ Ասացի ոչինչ, էլի լուսանկարելու մեթոդը առաջարկեցի։ Թերևս միակ այսպես վատ կողմերից դա է։ Սոցիալական ձեռներեցների դպրոցը հասմիկին եւս գիտելիքներ տվեց իր երազանքը իրականացնելու համար եւ իմանալով ավելի Երևանին Հասմիկը վստահ գայլերով մտավ մի ոլորտ, որը սիրում է՝ ավազանկարչության ոլորտ։ Հասմիկի համար սա պարզապես բիզնես չէ, սա հոգու հանգստություն է սոցիալական ձեռներեցների դպրոցը եւ կազմակերպած դասընթացները մեզ օգնեցին ճիշտ բիզնես պլան կազմել, գաղափարը գեներացնել, օգնեցին, որ մոտիվացվենք, հա, հստակ հայլերի գնանք ու այդպես մի շարք գիտելիքներ ստանալով հանդերձ գնացինք դեպի հստակ հայլերի ու ես վերապատրաստվել եմ Երևանի Պետական համալսարանում հենց ավազանկարչության ճյուղով եւ արդեն հետո ձեկ եմ բերել նաեւ առաջին իմ ավազանկարչության սեղանը։ Հիշում եմ ընտանիքով երեխաների հետ հավաքվել էինք ու այդպես այդ օրը տոն էր մեր համար, քանի որ ժամերով նկարում էինք, երեխաներն էլ ինձ հետ ու այսպես ասած ժամանակի զգացողությունը կորցնում ես, երբ որ նկարում ես իրականում եւ հիմնականում փորձում ենք աշխատանքները նաեւ կատարել դասական երաժշտության ներքո, քանի որ ինքը այդպես հետաքրքիր արվեստ է ու դասական երաժշտությամբ այն մատուցվում Խելացի զարգացած եւ լավ երիտասարդություն ունենալու համար պետք է կրթել նրանց մանկուց։ Հասմիկը ունենալով մանկավարժական կրթություն եւ տիրապետելով օտար լեզունների, ուսուցանում է Արցախի երեխաներին նրանց փոխանցում իր գիտելիքները։ Ես մասնագիտության մանկավարժ եմ, օտար լեզուների ուսուցչուհի, այս պահին նաեւ անհատական պարապմունքներ եմ անցկացնում երեխաների հետ եւ անգլերեն լեզվով եւ ֆրանսերեն լեզվով, նաեւ աշխատում եմ Պոլելուար կենտրոնում որպես ֆրանսերենի մասնագետ, այսինքն իմ ամբողջ գործունեությունը, որ ես ցավալում եմ այստեղ, բոլորը երեխաների հետ է կապված, բոլորը կրթական զարգացման ծրագրեր են։ Երեխաներն անհամբեր սպասում են պարապմունքներին, իսկ նրանց ծնողները սպասում են, թե երբ կստեղծվի ավազանկարչության դասընթացներ նաև մեծերի համար։ Անընդհատ ըմբերի հավաքագրում ենք իրականացնում, ունենք արդեն մշտական աշակերտներ, ովքեր ըմբերում են ներառված եւ ունենք էլի բավականաչափ հատվով երեխաներ, ովքեր գալիս են իրենց զուտ ժամանցային, իրենց առօրյան ավելի հետաքրքիր դարձնելու համար Երբ որ ծնողները երեխաներին բերում են, նրանք ասում են, որ մենք էլ ենք ուզում, մեզ էլ է դուր գալիս ավազանկարչություն եւ անդադ փորձում են դիպչել ավազին կամ մոտենում են, ուզում են հասկանան, թե ինչպիսին է սեղանը, ինչպիսին է նյութը, այսինքն հետաքրքրվածություն կա, նույնիսկ բավականաչափ էլի դվով մարդիկ ասել են, հա, ծնողներ, էլի երիտասարդներ ցանկություն են հայտնել մասնակցելու մեր պարապմունքներին, բայց առայժմ նման ծրագիր չունենք։ Իհարկե, քանի որ կա ցանկություն, կա պահանջար հրապարակ, հետագայում միգուցե եւ մի ծրագիր մշակենք նաեւ մեծերի մեծահասակների համար։ Եթե ինչ-որ բան սիրում ես, փորձում ես այն պահպանել եւ երկար կյանք տալ նրան, քանի որ երեխաները եւ ոչ միայն նրանք հետաքրքրված ու հիացած են ավազանկարչությամբ, այն կմնա եւ նույնիսկ կներդրվեն արտ թերապիայի այլ տեսակներ։ Ճիշտն ասած, այս պահին հետաքրքրվածությունը շատ-շատ է։ Հուսով եմ այս ողջավորվածությունը կպահպանվի երկար ժամանակ եւ անելու եմ ամեն բան, ինչ ինձնից է կախված կապված, այսինքն ամեն ինչ սիրով է արվելու, ամեն ինչ գեղեցիկ է ներկայացվելու, որ เป զի այս ողքեվորվածությունը երկարաժամկետ պահպանվի։ Իհարկե նաև հետագայում միայն ավազանկարչությունով չենք սահմանափակվելու, բավականին հետաքրքիր ավազով աշխատանքներ էլ լինելու, փորձելու ենք նաև ինչու ոչ ցուցահանդես կազմակերպել մեր աշակերտների նկարած նկարներով, որպեսզի նրանք էլ ողքեվորվեն, որ իրենց այդքան աշխատանքները, որոնք բավականաչափ մեծ այդ սիրով են արում, պահպանվում է եւ իրենք էլ այսպես մի քիչ իրենց ստեղծագործ նկարիչ զգան այսպես ասած, փորձել են ամեն ինչ անել, որպեսզի պահպանվի, քանի որ հիմա իրոք պահանջարկը շատ-շատ է, ողջավորվածությունը, ցանկությունը։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում կենարար երիտասարդական հաղորդաշարներ։ Այսօրվա մեր հյուրը Արցախում առաջին անգամ ավազանկարչություն դասավանդող Հասմիկ Արզանյանն էր։ Տաղավարում աշխատում էր Նուշիկ Բարսեղյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Արսեն Հայրապետ Կարապետյաններ, ոչ նոր հանդիպում։